At bago tayo dumako doon sa panibagong season or season 2 ng ating pag-aaral sa demonology, hayaan ninyong magbigay ako ng conclusion at konting remarks pagdating sa ating pinag-aaralang ito. As a matter of review and final remarks, ika nga, gusto kong i-refresh yung ating isipan kung bakit natin ito pinag-aaralan dito sa tagpuan. Maraming mga dahilan pero ito yung aking pastoral na dahilan kung bakit natin ito pinag-aaral, pinag-aaralan. Okay, parang review lang ito pero may ilang mga bagay na konting input. Okay, basahin muna natin ito ng konti. Itong, ewan. O sige, yung mga nakakita. 1, 2, 3, go! Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, kasi malakas kayo Nasa buhay nyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo ang masama. Okay, yan. So yan yung ating pinaka-jumping board na verse para sa ating pinag-aaralan ito. Now, sige, sige. Sa so lecture 1, in-establish muna natin yung sinasabi nating metaphysics. Tol, yung ano nga, whiteboard. Pag sinabing metaphysics after physical, In other words, may kinalaman lang yan sa supernatural. Merong natural, pero pagkatapos ng natural, merong super. Yun ang ibig sabihin ng met- metaphysics. Philosophy lang yon. So gamit yung philosophical argument ni Plato at yung mathematical analogy na ginamit natin, kung natandaan ninyo, balikan nyo lang yung recording natin, Lecture 1. <laughs> <laughs> Nabulunan ako ng aking kinakain. <laughs> Excuse me po. <clears throat> Bakit kasi ngumungoy habang sasalita eh? <clears throat> okay. So pinatunayan natin na nag-exist talaga ang matapos ako ng 9 dun ha, so mahaba. Nag-start tayo ng late eh. Yan. So, yung maliit hindi yung ano, ay yung malah mahaba, okay? So ilang minutes yan? 20 yan. okay, go. So gamit ang philosophical argument ni Plato at mathematical analogy, tinalakay natin na nag-exist talaga ang supernatural world. Okay, merong supernatural world. Sabi ni Plato, kung i-deny daw ng isang tao, yung supernatural world, hangal siya. Okay? So si Plato yung siyang kumbaga siya yung pinakamatalinong Hokage or philosopher sa philo, philo, uh, sa philosophical na mundo. Pero yun yung kanyang sabi. At eto may sinasabi si Jesus. Sa English version, ganito yung kanyang sabi, If I have told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things? Ang kanyang point, kung i-relate natin kay Plato, pinapatunayan ng pinakamatalinong tao na nabuhay at maging ni Aristotle. Kung napapatunayan ng mga pinakamatatalinong tao na yan, founders of philosophy, na dito sa mundo merong nag exist na kahit hindi ninyo nakikita, sabi niya, at yun ay numbers, okay? Hindi ko na-explain ulit yan, balikan nyo lang lecture 1. Kung yung numbers ay nag exist Okay, dito sa material world, kung yun ay pinapaniwalaan at established na na facts, sabi ni Jesus, kung yung earthly things na yan, hindi kayo maniniwala. Kung hindi kayo maniniwala sa numbers, how much more na maniniwala kayo sa Bible? Okay? So, ang kanyang point, kung merong mga reality dito sa physical, at anong sabi ni St. Paul, Romans chapter 1, yung mga bagay na yan ay nangangailangan ng designer. So kung sabi niya, sabi ni Jesus, kung hindi kayo naniniwala na merong designer yung physical world, how much more ang maniwala kayo na merong Diyos na nagsalita? Yun, yun ang kanyang point. Then sa lecture 2, eto, yung pre- tawag nating presential effects. So gamit ang theological na reflection ni Aquinas at ni Shepherd of Hermas, natunghayan natin na ang isang anghel o demonyo ay may kakayahang maghatid o umagaw ng ideya at enerhiya sa isip at puso ng tao. Take note itong word na to ha. Anghel man o demonyo may kakayahang maghatid, umagaw, ng ideya at enerhiya sa isip at puso ng tao. Yung idea, hindi nyo yun nakikita. Pero may pumapasok sa inyo. Okay? Establish na ni, ni Plato. At so kung sakali man sa college may encounter ninyo si Plato, si Plato ay tinatawag na ideologist na philosopher. Kasi may kinalaman sa idea. Okay? Pero ito, basahin natin to Matthew chapter 13, verse 3 to 4. Para patunayan, ito yung sabi ni Jesus. O, kwento naman niya. Alam niyo, si Jesus pala is a master storyteller. Napakahilig niya magkwento si Jesus Christ. Okay? Ito yung kanyang kwento. Tingnan nyo to ha. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag. Yung kaninang binasa ni Lea. Arito yan. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang ibon at tinuka yung mga yon. So gumamit siya ng analogy. Parabola, kumbaga, talinghaga. Ano yung interpretation mismo ni Jesus? Ito, verse 19. Paliwanag ni Jesus, dito sa so sinabi niyang yan, yung simbolo ng yan sa 3 and 4, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, oh, no time to explain kung ano yung paghahari ng Diyos, lumalakad ang minuto. Ngunit hindi naman niya iyon naunawa. So may pumasok na idea sa isang tao dito ko ba gawin? Ah, mamaya na lang kasi may isa pa dun eh. Ah, so may pumasok na ideya sa kanya pero hindi niya daw naunawa. Siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Ito yon, yon. Siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan dumarating ang Diablo at agad na inaalis sa kanyang isip ang mensahe o yung idea. Kita ninyo? Nasusulat, di ba? So may idea ang pumapasok sa inyo, positive idea, but yung idea na nanakaw. Sino yung nagnanakaw? Ayon sa interpretation ni Jesus, dumarating ang Diablo. So yung Diablo. So nasusulat yung interpretation, theological interpretation ni Aquinas, yun ang dahilan kung bakit naniniwala si, si Aquinas sa kanyang pagpapaliwanag na kapag may pumapasok na positive na idea sa inyo, nananakawin rin yun, nananakaw ang idea. At ang nagnanakaw nun, Diablo. Paano? Paano malalaman na nananakaw yung idea? Ito yun. Ang sabi, ganito lang. Oh. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, kita niyo yun? That's why in-establish ko sa inyo sa lecture 4 and 5 na kapag nasa church kayo, huwag kayong maniwala sa mga pinagsasabi ng mga tao dyan o kahit sa simbahan na walang demonyo sa simbahan. Meron! May mga kasama tayong tibok na ngayon dito. Oo, oh, diba? Yung katabi, oh. <laughs> ganyan eh. Diba? Totoo yun. Pakitanggal nyo na yun sa isipan nyo, mga, mga ano, guys, okay? Pag nasa church, may mga demonyo. Okay? Kasi inaalis ng demonyong yun yung pumapasok na idea sa inyo, the Word of God, the message. Yun ang kanyang trabaho. So meron dito ngayon demonyo umaagaw. Okay? Yun yan. So sabi yun ni Jesus. Okay, next tayo lecture 3, yung dahilan kung bakit dito sa BLF, meron tayong ganitong special na emphasis sa demonology na tinatawag natin. Kasi yung gamit yung interpreted principle ng Dutch Reformed theologian na si, ito nga, si J.C. Berkauer. Sinabi ko na sa inyo sa lecture 3. Para higit daw nating maunawaan kung bakit tayo Bible Light Fellowship, ay kailangan daw nating magbigay ng emphasis sa subject ng demonology na nakaugnay sa ating biblical exposition na ginagawa dito sa pulpit, pagpapaliwanag. Ang sabi kasi ni ano, netong theologian na to, kapag inalis ang supernatural at yung spiritual warfare at yung alisin sa awareness o hindi bigyan ng consciousness ang church na kayo'y nasa laban, patay. Bakit patay? madali kayong matangay ng demonyo. That's why every church down, kumbaga, dito sa planet Earth, dapat aware sa laban. Napaka-main subject ng pagiging Christian ang pakikipag-away sa chapel. Okay? So yun yung point ni J.C. Berghauer. Now, ah, meron pala dito, eto na, eto na. Ito na yata ako gagamit na ano. Ah, sige. Kwento uli ni Jesus. Ito, patunayan natin yung sinabi ni, yung, pag, yung pagbubulay ni Berkauer. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghahasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Okay? Three minutes na explain ko lang itong term na kaharian ng langit. Okay? Kaharian ng langit. Kaharian ng langit. Guys, nung, nung time ni Jesus Christ, kapag sinabi niya tong katagang ito, Kingdom of God, ang kanyang point ay spiritual territory. Okay? Eh, basta, kasi may nagsulat dito ng mga Kita ko yung mga nagsulat, pinicturean ko eh. Ayan. Ayan. Joke lang. So ito, territory ito. Basta spiritual territory. Yun. Sa spiritual territory na yan, maraming sangkap, message, community, of course, include dyan ang personality. That's why si Paul sa kanyang message, meron siyang tinatawag na body of Christ na language. Yan. Tapos dyan, included din dyan yung talents. Yan. Anyway, yan muna, yan muna ta. Okay. So nung sinabi ni Jesus Christ na ang kaharian ng langit ay katulad, yon. Ang kanyang tinutukoy, ang spiritual territory ng Diyos ay katulad ng isang taong nag-aaksik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Okay? So yun yung ilagay niyo sa ating isipan. Dito sa Santa Maria, part ng spiritual territory ng ating Panginoon ay ang BLM. Ang tatuan natin, territory niya to. Ngayon, eto, may nangyayari sa kaharian ng langit na yan. Sa spiritual territory na yan ni Jesus Christ dito sa Santa Maria. Eto, tuloy na natin. Ang kaharian ng langit, ang BLF ay katulad ng isang tao naghahasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Verse 25, Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. May kaaway naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. So may kaaway na naghasik doon sa kanyang bukid rin. Ganito. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, Hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utosan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Wag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, the next thing, ito, hayaan na lamang ninyong lumago kapo ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga uh, tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at sa kasunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Paliwanag na Jesus, ito na yung kanyang interpretation. Ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Dito sa church, nag, si Jesus Christ yung tinatawag na anak ng tao. Si, dito sa ating tagpuan, nakapaghahasik si Jesus, hindi sa hindi sa pamagitan ng kuro-kuro ko. Nag, Naghahasik lamang si Jesus dito sa Bible ay kapag ginagamit ni Kuya Francis ang Bible at ang theological interpretation sa Bible. Kapag narinig ninyo si Kuya Francis na hindi na nagtuturo gumagamit ng Bible, magsuspe Magsuspecha na kayo. Okay? Magtanong na kayo. Kung puro na lang ako kwento at hindi ako gumagamit ng Bible, magalit na kayo sa akin. Kuya Franz, wala na, di lang namin naririnig si Jesus Christ. Kuro-kuro mo na lang, opinion mo na lang. Yun yun. Kasi hindi si Kuya Franz ang master dito, si Jesus Christ. Okay? Yun yun. So si Jesus Christ daw yun naghahasik ng mabuting binhi dito sa tagpuan. Ang bukid ay ang daigdig. O yun, Santa Maria, ganon. Ang mabuting binhi ay mga taong kabilang sa kaharian. Yun, may mabuting binhi. At ang mapanirang damo na inihasik doon sa, kahit din dito, dito sa tagpuan, ay ang mga kabilang sa Diablo. So may dalawang uri ng tao. Galing sa Diyos o para sa Diyos at para sa demonyo. Then verse 39. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang Diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Now ito, Hindi na lang paliwanag ko pambira lumalakad ang time. Ito yan. Kaya ako sinasabi, madalas kong sabihin sa inyo na may demonyo sa church at hindi lamang demonyo sa church. Guys, hindi lamang dito sa ating tabuan. Gusto kong maging malinaw sa inyo. Ilang beses ko itong nililinaw sa inyo kahit sa mga informal talk natin. Kapag kayo nasa church, at saan church man, huwag kayong maniwala na lahat ng nasa church Christians. Itigil na natin yung ganyang idea sa ating isip. Kahit saan church, COG, Victory Church, CCF, Baptist, uh, ano man, anong church man yan lahat ng church dinadalaw ng, mas, ng diablo at hinahasikan ng masamang damo. That's why, masakit man itong sabihin, pero mag, walang magagawa si Kuya Pans. Na, nasa pulpit ulit. Masakit man itong sabihin, pero hindi lahat ng nasa church ay hasik ng Diyos o binhi ng Diyos merong naghahasik din na masama according sa kwento ni Jesus Christ. At ito yung grabe. Hindi mo yan ma-distinguish. Tayo kasi mga Pilipino eh. Pero ako kahit pa paano may karanasan sa Tarlac. Pero ganito yan. Yung masamang damo sa time kasi ni Jesus, doon sa kanilang kultura o sa kanilang lugar, ang tawag ay ano kasi, tears. Dalawa yan eh, tears and wheat. Kapag hindi pa nahinog yung, yung wheat, ganon, o yung trigo, magkaitsura sila ito, ito yung wheat, ito yung tares, ito masamang damo, ito yung trigo. Magkaitsura sila. That's why nung sinabi ni, no, sinabi ng mga, utos, mga utosan, ano, bunutin natin yung mga ano, masasamang damo. Wag, baka pati yung ano, trigo mahugot ninyo. Kasi hindi nila kayang i-distinguish minsan, nasaan dito yung trigo. Kasi magkamukha sila makikilala lang kung sino talaga yung totoo sa pagtagal ng panahon kasi kapag naging hinog na itong wit na ito, nagiging ganyan. O kaya kapag nasa probinsya kayo, makikita ninyo, nagiging ginintuan na sila. Nagiging gold. Ang ganda tingnan. Nakakita ako ng ganun. Ang ganda talaga. So makikita ninyo, yung damo na napiling damo. Pero yung wit, nagbunga, tapos naging gold. So, ang dali ng hugutin. That's why, nung sinabi ni Jesus Christ sa kanyang kwento, ah, huwag mo na ninyong hugutin. Masyado pang ano, maaga. Hindi pa natin ma-judge kung sino talaga ang totoo. Kasi magkamukha pa sila. So kung sa ebidensya, sino ang totoo? Ang totoo, yung nagtagal at namunga. Kita niyo yun? Doon malalaman practical evidence kung <laughs> sino ang totoo. Okay? Next pambira, pagod na ako. Tapos na natin lecture 5. <laughs> Wala na akong time. Ah, sige. Ayan, ayan. Ah, ito. Nireview ko lang naman eh, pero mahalaga yun ha. Ganun na na. Okay, now sa lecture 5, eto warfare. Tingnan nyo to guys. So gamit yung pananaw ni Luther at ang yung scenario sa Matthew 16, yung in-explain ko sa inyo last Sunday, Natungayan natin na ang tagpuan ay pupuntahan ng mga demonyo at hahasikan ng kanilang mga ideya upang pigilan ang pag-usad ng pag-usad ng tagpuan at upang i-discourage ang mga Kristiyano at ang mga dumadalo na magpatuloy at seryosong sumunod kay Jesus at ipaubaya ang buhay sa Kanya. Sino may nagbanggit ng paubaya sa inyo? Ang ganda talagang word na yan. Eh. Yung kahaw. then sabi ni Jesus, eto, Likewise, I say unto you, There is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Dito na tatapos si Kuya Franz. Oh, no, time to stay. Gumamit na kayo. Alam ninyo, maalam ko, minsan sinasabi ko sa inyo, ang joy ni Kuya Franz is not actually sa quantity, kundi sa quality. Bakit? Kasi ginagaya ko lang at sinusunod ko lang yung nais ng Panginoon. Tingnan nyo to guys. Ang sabi dito na sulat, isang tao lang daw na may nangyaring quality sa kanya. That is to say, nagrepent siya. Talagang tunay na nagsisi. Ang sabi ni Jesus mismo na yung kanyang mata naglalago sa spiritual na mundo. Nakita niya ang mga anghel, libo-libong mga anghel na natutuwa sa langit nang dahil sa isang tao na tunay talagang nagsisi at sumusunod sa kanya. That's why, eto ha, magiging mal, parang dramatic ako dito, ayaw kong umiyak. Wala na akong time para umiyak din kayo tunay na nagsisisi, sa totoo lang, natatapat ang puso ko, no? Kapag talagang kayo tunay na, na nagsisisi, ang sarap nun sa puso ko. Bakit? Kasi alam ko to, reality ko. Kasama natin yung mga anghel na nagsasaya sa langit kapag may isa dito sa tagpuan na talagang tunay na nagsisisi. That's why hindi tayo nag-iisa. Yes, maraming demonyo, pero marami ding mga anghel na naghihintay kung sino yung tunay na magbibigay ng kanilang buhay sa Panginoon. Kaya hindi tayo nag-iisa. May kasama tayong mga anghel. Nasusulat, o, oh, then eto. Ginamit ko lang, sa, sa Grego kasi, sa original na pagkakabanggit, ang ginamit dito ay enehamartolo metanonti. Uh, yung pagsisisi kasi na sinasabi dito, ang ibig sabihin, alam niyo na, ah, alam niyo to sa rock band yata, ang ginamit sa word na pagsisisi, ito, okay, palibagong word. Oh, guys, metanoia. Repentance, ang pagkakatranslate sa English. Pero sa Grego, metanoia. Pero ang kanyang literal na kahulugan, guys, itong ibig sabihin talaga ng pagsisisi, according sa words ni Jesus, ang ibig sabihin ng pagsisisi, itong meta, minsan pa, metaphysics, after noia, nomos, that is good, something, mind. In other words, metanoia, ang kanyang ibig sabihin literal, change of mind. Ang tunay na nagsisi ay yung may change of mind. Parang ganito, dati, eto kunyari si demonyo, eto si, si Jesus na lang, yan. Tapos ikaw to, dati, yan. Nakaharap ka dito, akit-akit ka dito kasi ang, ang ng mga in-offer niya sa'yo eh. Yung change of mind guys, ganito, dati nakaharap ka dito, None. Pero yung change of mind, yung metanoia, 360 degrees daw. Na turn around. Umarap ka na dito kay Jesus. Hindi na sa timon. Now, may progress siya. Of course, may progress. But ang point, ang metanoia, ang tunay na pagsisisig, hindi ka na nakapokus kay Satan, kundi nakapokus na kay Jesus. Kaya kapag ginagamit natin dito sa tagpuan ng word na repentance o pagsisisi, ang ating ibig sabihin, metanoia. Sabihin nyo guys, metanoia. Okay. So, metanoia. So yan, dyan natin po conclude ang ating lecture 1 para sa ating demonology. So may mga kasama tayong anghel dito sa place na ito. Okay? Natutuwa silang lahat kapag nakikita na nagsisisi ang isang tao at nagbabalik loob sa Panginoon. Metanawin. Sa so, pagkakataon ito, tawagin natin, of course, ang ating, of course, napakagandang, ano, alam niyo, man, alam niya na yan. <laughs> tawagin natin si Tash, at saka si Utol, si Frank, ang bangko, bangko, ah, bangko, pe. At ipag-pray natin sila. Salamat tayo sa Panginoon.